Ay, Los pongo a bailar la pelúa. El que no baile, que lo despelucan. Hijo de puta, no me cuquen. Lean los números pa' que se eduquen. Yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caduquen. En este género yo fui un Hadouken. y se extinguieron como los dinosaurs. Antes que me apague, se apaga el sol. Subimos y rompimos el ascensor. El prepa que les tiro al basol. Maldito conejo, Ahora lo miro de arriba y de lejos. No contesto DM, no. Hablen con mi manejo, pero él también va a pichar. Te juro que yo no me quise embichar. Ey. Le metí hasta mi crush. ya me aburraste chichar. Y así soy mili sin usar Richard. Yankee se retira y vamos a switchar. Voy a ser el jefe, me van a fichar. Mi nombre para siempre se me escucha. porque estoy en mi pick. Estoy en mi pick busca el ti. Ay, estoy en mi pick, ay, estoy en mi pick. Ja. Mírame lo que me convertí. Le molesta mi premio de compositor, pero es que ya nadie compone, ninguna esta gente escribe en sus canciones o no se emocionen. El disco más vendido de este puto año. Lo llevé para la escuela. Todo el mundo tratando de hacerle secuela. Siguen en la fila, nadie se me escuela. Ay. Chequi Morena, Chequi, Chequi Morena, eh. Babón ni se llevó todos los premios y el cabrón ni fue. Ustedes pagando para irse virales, yo pegando temas sin hacerle promo. La gente se pregunta cómo, desde chamaquito sabes cómo somos, nunca pido tenki. Yo soy Coco, usted de Baking. Busca el T, tirándome un breaking. Estoy en mi pick, cabrón. Y voy a seguir en mi pick, cabrón. Ey. Soy un rey, campeón. Busca el T, ey. Estoy en mi pick, ey. Y voy a seguirle en mi pick, ey. ey. Mírame, que tú qué, que tú qué. Nah, nah, cabrón, tú eres feca. Can you dig it, sucker? voltear, dale repeat, cabrón, para que vea que estoy.